يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Enyi mlioamini, wanaume wasiwadharau wanaume wenzao, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao.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 Wala msipelelezane, wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. Je, yupo katika nyinyi anayependa kuila nyama ya ndugu aliyekufa? Mnalichukia hilo. Na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba, mwenye kurehemu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu إن أكرمكم عند الله أتقاكم ۖ Inna Allah alimun khabir. Enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke na tumekujalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliyemtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliyemcha Mungu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye habari.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 Qul atuallimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bikulli shay'in alim. Sema ati ndiyo mnamfundisha Mwenyezi Mungu dini yenu na hali Mwenyezi Mungu anayajua ya katika mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu anajua kila kitu yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين Wanakusimbulia kuwa wamesilimu. Sema, msinisumbulie kwa kusilimu kwenu. Bali Mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanyieni hisani kwa kukuongoeni kwenye imani ikiwa nyinyi ni wa kweli. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض wallahu basirun bima ta'malun hakika Mwenyezi Mungu anajua siri za mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu anayaona miatendayo Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Enyi mlioamini wanaume katika nyinyi wasiwadharau wanaume wenginewe huenda hao mbele ya Mwenyezi Mungu akawa bora kuliko wao wala wanawake waumini wasiwadharau wanawake wenzao huenda pengine wakawa hao ni bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko wao wala msifanye kuaibishana nyinyi kwa nyinyi wala mtu asimwite mwenziwe kwa jina la kumuudhi ni uovu mno kwa waumini kutajwa kwa upotovu baada ya kushasifika kwa imani na wasiorudi wakaacha waliokatazwa basi hao peke yao ndio waliojidhulumu nafsi zao na kwa wadhulumu wengineo enyi mlioamini jitengeni mbali na wingi wa kudhania dhana mbovu kwa watu wa kheri kwani hakika baadhi ya dhana ni dhambi zinazostahiki adhabu wala msiwe mkitafuta aibu za waislamu wala msisengenyane yani kumsema mtu nyuma yake kwa jambo linalomudhi Hebu yupo yeyote kati yenu anayependa kula nyama ya nduguye aliyekufa? Bila shaka hayo yanakuchukizeni. Basi chukieni pia tabia ya kusengenyana na kusemana. Kwani haya nayo ni mfano wa hayo. nazikingeni nafsi zenu na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata amri zake na kuyepuka yakatazayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kukubali toba ya wenye kutubia mwenye rehema kunjufu kwa walimwengu wote. Enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni nyinyi sawa sawa kutokana na asili moja ya Adamu na Hawa. Na tukakufanyeni mkawa wengi kwa mataifa makubwa na makabila mengi ili kutimie kujuana na kuawiniana baina yenu sio kubaguana. Na hakika mwenye cheo cha juu miongoni mwenu kwa Mwenyezi Mungu duniani na akhera ni yule anayemcha yeye zaidi Hakika Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa kuvijua, ni mwenye habari za dogo na kubwa la kila jambo. Wakazi wa majangwani wamesema kwa ndimi zao, tumeamini ewe Muhammadi, waambie bado hamjaamini kwa sababu nyoyo zenu bado hazijasadiki hayo mnayotamka. Lakini nyinyi semeni tumefuata dhahiri ya ujumbe wako. Bado imani haijaingia katika nyoyo zenu na mkimtii Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kweli hatukunyimeni hata chembe katika malipo ya vitendo vyenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kuwasamea waja wake, ni mwenye rehema kunjufu kwa kila kitu. Hakika waumini wa kweli ni wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kisha hapana shaka yoyote inayoingia katika nyoyo zao kwa hayo wanayoamini tena wakapigana jihadi kwa kutoa mali yao na roho zao katika njia ya utiifu wa Mwenyezi Mungu. Hao peke yao ndio waliwa kweli katika imani yao. Ewe Muhammadi, waambie kwa kuwakanusha ile kauli yao kuwa wameamini. Ndiyo hivyo ati mmempa habari Mwenyezi Mungu kuwa nyoyo zenu zimesadiki. Na Mwenyezi Mungu peke yake anajua kila kiliomo katika mbingu na katika ardhi. Na mwenyezi mungu amevizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake. Wanaona kuwa kusilimu kwao ni kukunga mkono wewe Muhammadi. Na hivyo inastahiki wewe washukuru. Sema, msinisumbulie kusilimu kwenu, kwani kheri yake mnaipata nyinyi. Bali ni mwenyezi mungu peke yake ndiye ni ihsani kwa kukuongoweni kwenye imani ikiwa nyinyi ni wakweli katika hayo madai yenu. Hakika Mwenyezi Mungu anajua kila lililofichikana katika mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuona vyema yote miatendayo.